LKP kelias į valdžią nebuvo labai lygus ir e, gražus, daugiausiai dėl to, kad Kominternas patyrė gilę krizę ir smūgį 36, 7, 8 metais ir galiausiai faktiškai apie 38, 9 beveik visai nustoja veikti. Formaliai jis išlieka, bet antrojo pasaulinio karo metais, na, Stalinui tiesiog uh, lengvai leidžia užsiminti, kad kokia čia gali būti sąjunga tarp Amerikos ir Didžiausios Britanijos su Stalinu, jeigu Sovietų sąjungos viduj veikia prieš e, tas valstybės nukreipta organizacija Kominternas. Na ir Stalinas e, padaro išvadas, Kominterną panaikina, jį perorganizuoja į e, Kominformą. Komunistinį informacinį biurą, Jis veikia prie TSKP CK, po senoviai finansuoja, koordinuoja ir vadovauja kompartijom, bet nebe tas mastas, nebe tie nebe tie užmojai. O tiesą sakant, represijos buvo tokios rimtos, kad tokia kaip ta vakarų Baltarusijos kompartija faktiškai nušlavė nuo žemės paviršiaus. Dar daugiau, 39-ais, kai Lenkija užima na, Hitleris su Stalinu, tai ką Hitleris su komunistais darė, ypač Lenko taip pat tai žinote, bet tą patį ir labai panašiai darė Stalinas. Jis taip su, sutriuškino tą tarpukarinę Lenkijos kompartiją, kad kaip vėliau prireikė sukurti 44-ais e, naują komunistinę valdžią, iš tų senų beveik nieko nėra tenka imti visus, kas tik tai po ranka pakliuvo. Sukūrė, sukūrė, sulibdė. Bet e, testinumas jau buvo toks gana abejotinas. E, na, o e, Kominterno, tai čia tas pats kaip dabar su, su kokiu vaišaisis atvažiuos koks veikėjas, priklausantis ten, ten vadovybė ir apsigyvens Lietuvoje. Tai jis teroristas ar neteroristas, rengia jis terorą išpolį ar nerengia. Šiuo metu, kai sėdi rankas sudėjęs, tai turbūt nerengia. O iš principo, jeigu jau priklausai tokiai teroristinėje organizacijai, tai kažką rengi. Tas pats buvo ir su, su kompartija. 24 metais jie pabandė Estijoje perversmą surenkti. Na, viso labo Taliną kaip nors užgrobti ir iš karto paprašyti Sovietų Sąjungos pagalbos ir Estija būtų okupuota. Nesugebėjo, sumalė juos. Vėliau iš tokių ryškių, tai buvo Kinijos pilietinio karo pradžia, vadinamas e, Šanhajaus kaip kas ten norit, tai incidentas, e, sukilimas, perversmas, e, Kinijos e, Respublika, Gomindanas sugebėjo nuslapinti, bet iki galo nesutriuškinti komunistai, pabėgo į, na, į rajonus arti prie Sovietų Sąjungos ir tenai iki pat antro pasaulinio karo išsilaikė ir, ir vėliau sugebėjo Kiniją užgrobti, pas, paskelbti tą ir dabar ten esančią Kinijos liaudės Respubliką. Čia 26, 7 ir, ir vėlesniais metais tą, tą surengė. Nusiritę buvo iki visiško avantūro, tai jie ten ruošėsi Vokietijoje du ar trys kartus perversmus. Na, nieko jie ten ne, neprirošė, nieko nesigavo. Uh, surengė, na ką ten surengė, nieko nesurengė, bet pinigus kaulėjo milžiniškais kiekiais Jugoslavijai, kad girdi visus. Tai, uh, ims ir, ir karininkiją perversmą surengs komunistinį, nesurengė. O Bulgarijai surengė per Velykas susprogdino Sofijai e, pagrindinę soborą, kur susirinkusi vadovybė ir, ir ten tikėjosi, kad štai visus nužudys ir, ir užgrobs valdžią. Na, dvi savaitės ten gaudė ir, ir, ir šaudė, ir šaudėsi su, su komunistais Bulgarijai. Nieko nepadarė. Žodžiu, užsiminėjo labai, labai tartinais ir nešvariais dalykais. 30 penktais metais įvyko septintas kominterno kongresas, kuris turėjo didelę įtaką, va, sakykime, Lietuvos kompartijos. Ir ne tik jos, ir, ir, ir kitų veiklai. Iki tol jie laikėsi tos nuomonės, kad perversmus surenks tik tai e, proletariatas, tik darbininkai arba visiškai e, nuskurdę valstiečiai, tik juos galima priimti, tik juos reikia kelti vadovus ir tik jie turi įtaką visuomenė. Kaip paaiškėjo, nieko jie tokie žmonės nesugeba, nieko jiem neišeina ir jokios įtakos jie niekam neturi. Nu, apie jokias ten jų diktatūros e, šnekų negali būti. Per siauro akiračio, per primityvus jų tiesiog per mažai tokiose valstybėse kaip Lietuva, nes koks šitas proletariatas. Vėliau sovietiniam istorikam ten daug vargo buvo, e, rodinėjant, kad girdi čia pas mus didžiausia darbininkija buvo. Darbininkų, darbininkijos buvo apie 80 tūkstančių, kas e, prie e, dviejų milijonų tai beveik niekas, bet kokia tai darbininkija? Daugiau kaip pusė kaimo darbininkai ir kas jie tokie. Kaimo matininkai, račiai, batsiuviai, e, siuvėjai, kalviai ir, ir taip toliau. Mieste tas pats, fabrikų darbininkų, tar, tarp tos va, 80 tūkstančių proletariato masės, jie duok dievę dešimtadalį jį sudarė. O ir tie, kur jie Klaipėdoj, vokiečiai, jie Lietuvai kaip, kaip ir niekas. Tai, žodžiu, Tiesą sakant, net Smetona savo kalbose stebėjosi, kad Lietuva kažkaip kapitalizmas aplenkė. Mm, prašoko Lietuva tą tarpą, nei, nei kapitalistų nėra, nei, nei, nei, nei darbininkų, o kažkokia kaimo tokia va, čia, bendruomenė, ekonomika ir, ir visuomenė. Ir, ir tai taip, tai buvo labai arti teisybės. Lietuva industrializacijos pradžioj buvo ketvirto dešimtmečio pabaigoj. Ir, ir ko gero būtų vyšiusi į tą pusę su vis didesniu pagreičiu. Bet de facto, de facto vis dar buvo 80 procentų kaimo gyventojų ir, ir tie darbininkai ar, arba tie verslininkai Lietuvos, tai jie paprasčiausiai buvo matininkai tokie patys amatininkai ar pirkliai, kokie buvo nuo Gedimino laikų, nuo, nuo Kernavės ar, ar dar gal ir Mindaugo laikų Lietuvoje. Nieko čia jie 20 amžiai kokybiškai ir kiekybiškai ypatingai daugiau neišaugo. E, tai ir tokia ta kompartija, ji, na, šiaip savo atrodė. E, e, 35 metais kominternas jau pasimokė iš, iš, iš e, Hitlerio ateimo į valdžią, nes Hitleriui pavyko užgrobti daugumą Reichstagė ir tapti kancleriu, o vėliau ypatingą padėtį vesti ir, ir ten su pseudo referendumais e, sujungti prezidento Vokietijos ir kanclerio pareigybės, na, fiureriu pasidaryti, grubiai tariant, Vokietijos, e, tik tai komunistų dėka, nes jie užuot boikotavę Reichstagas sukėlė parlamentinę krizę, ne, jie dalyvavo ir dar tiesą sakant Hitlerio ir nacijų ateimo proga vyriausia narė Klara Cetkin, ten tokia kovo 8-osios viena iš autorių ir Stalino, nesakysiu kas, jinai Pasimokė. E, dar ir pirmininkavo tam pirmam Reichstago posėdį, kuris tiesą sakant parlamentarizmo Vokietijoje ir labai greitai užbaigė. Na, pasimokė ir pasimokė ką, kad reikia nustoti pjauti su, su visais ir visus vadinti fašistais, reikia sudaryti plačias sąjungas, vadinamas e, liaudės frontus. Jie galėjo patriotiniais, tevinės frontais, visaip galėjo vadintis, bet dažniausiai liaudės frontai ir tuos liaudės frontus reikia eiti komunistam ir susidėti su ne tik kad socialdemokratais, kokiais ten anarchistais ar dar ko, bet jeigu reikia, tai, tai ir su centristais, su liberalais, net su krikščioniais demokratais, kuriuos tai jau keikia kaip paskutinius fašistus iki tol. E, Liaudės fronto idėja čia Lietuvoje tuo metu gal ypatingo poveikio neturėjo, bet ji pritraukė į savo pusę visus tuos tokius kairiuosius vironėlius, kai, kai, kaip Montvila, Salomėja Neris, e, na, jau mano minėtas Cvirka ir, ir, ir kiti iki pat, taip sakant, e, Liudo Geros ir, ir, ir panašių veikėjų imtinai. Stepo Žūko, ten dailininkų ir, ir, ir ko ten tik tai nepritraukė. Nes iki tol tai jie išneka su tokiais nesileido, laikė buržuazijos e, liokajais, prielipom ir, ir apie kaip lygus su lygiu net nesiruošė kalbėti. Dabar pradėjo ruoštis. Beje, ir pačių komunistinių vadovų tarpe nustojo jie tuos eksperimentus, pasiimkim netašytą berną iš kaimo ir padarysim iš jo Kauno pirmąjį sekretorių e, kompartijos. Ne, nusprendė, kad Reikia, kad gimnaziją būtų baigęs, gal, gal ir universitetą pasimokęs, Maskvoj porą metų. Va, tokie turi vadovauti partijai. Na ir, ir vėliau jie tiesą sakant ir tapo Sniečkaus aplinka ir, ir tokiais bendražygiais. Su labai retom išimtim, kad ten koks nors va, iš tų tarpukarinių, be mokslių, vėliau užimtų kokias nors pareigas. Jų, jų, ne, juos kur nors iškaišė, ką į partijos istorijos institutą, ką į karo muziejų, ką šiaip į kokį liaudę švietimo skyrių, kad sėdėtų, gautų algą ir nelystų į akis. Jie, jie, jie neprapuolė, bet, bet ministrais ar, ar dar ko nors jie, jie netapo. Uh, O Kominternas e, tuo metu 65 partijas, e, na pasaulio tuo metu tiek valstybė ne, nebuvo, tai kai kuriuose valstybėse regioninės, ten visokios tokios, daug, daug, didelė jėga. Ir visa tai, taip sakant, e, baigėsi. Prasidėjo valymai. Tose valymuose aktyviai dalyvavo ir Vincas Kapsukas, nes jisai Kominterno vykdomajame komitetui pri priklausė. E, būtent kontrolės e, komisijai vadovavo ir, ir pavaduotojai buvo. E, dalyvavo ir Angarietis. Angarietis buvo LKP atstovų kominternė, na ir natūralu, kad darbavosi. Jie vienas kito, Angarietis su Kapsuku nelabai mėgo ir, ir tiesą sakant, ko gero vienas kito ir būtų skundę ir, ir apskundę. Na bet kaip bebūtų, Kapsukui pavyko, jisai sugebėjo numirti 35 e, metais e, ir vietoj jo pirmojo LKP sekretorių 36 patvirtinamas Antanas Niečkus. Antanas Niečkus, jisai, e, kuomet užvirė Maskvoje visas tas žiaugsmas, jisai iš Maskvos išvyksta, grįžęs atgal į Lietuvą. Čia vadovauja. Angariečiai netaip gerai sekėsi, 38 metų kovo 23 jį suėmė, tardė, ten atrodo labai stipriai kankino, nu, žodžiu, sakoma, kad rašoma, kad, kad, kad stuburą sulaužė ir vėliau 40 mm, jį balandė ir gegužį sušaudė tiesiog. Stovėti negalėjo, tai, tai gulinti sušaudė. Na, teoriškai Angarietis turėjo tapti tuo antruoju ir faktiškai, ko gero, gal ir buvo LKP vadovu, bet neilgai. Kaip ten būtų pasibaigę kapsuko, irgi sunku pasakyti, nes jo ten žmona Domicelė Tautkaitė 37 gruodžio 22 na, anksčiau suėmė, kažkiek ten tardė ir sušaudė be jokių, taip sakant, šnekų. Matyt, kad ir jam tas pat būtų pasibaigęs, bet, kaip minėjau, 35 metų vasarį jisai numirė savo mirtim. E, ir angariečio, ir kapsuko dalyvavimas represijose, ir savų ten neginimas Liečkui paliko niūro įspūdį. Ir nors angariečio gyvenimo gal pabaigoje visokių ten tų lūžių buvo, jis ten net yra atsiminimas, kad kaip pradeda šnekėti, kad Lietuvos kompartija yra kažkokio čia tokio lietuvių nacionalizmo, tai, tai Garietis ten kažkam yra atrėžęs, kad nieko čia nėra, yra tik tai didžiarusiškas šovinizmas Sovietų sąjungoje ir, ir, ir panašiai. Santykiai vėliau Sniečkaus buvo tokie, kad, na, Jisai labai norėjo paminklą angariečiui pastatyti, kažkaip atminti. Na, pastatė, atminė, bet, bet, bet sovietinė enciklopedija ar, ar e, LKP istorija, tai, tai, kad angarietis buvo sušaudytas, stengiasi visaip nutilėti, nuslėpti. Ir aišku, kodėl. E, nes e, gana greitai pati Sniečko iškvietė į Maskvą. Jis 37 metų E, gegužę atvažiuoja ir jam ten surengia, taip sakant, visokius paaiškinimus. E, pareikalauja, kad Lietuvos kompartija išmestų iš savo tarpo visus tročkistus. Na, čia tokių trockistų kaip ir nelabai buvo, bet uh, e, trockizmu apkaltinti ir sušaudyti buvo kartu su Sniečkom teisti ten to Spartako byloj e, Kasparaitis, sakykim. Uh, trockistais kažkodėl labai mėgo vadinti žydus tiesiog, na, nepatogu sakyti, kad žydus išmeskit, tai trockistus iš, iš, išvarykit. Na, mm, davė pusę metų visam tam. Sniečkus grįžo į Lietuvą, Ir iš tų trockistų, kurie pirmą turėjo išvalyti ir išmesti, buvo įsikas e, Meskupas. Na, koks jis įsikas, jis šiaip izaokas, bet na, sovietai, žinote, iš Rafail Čiornai sugebėjo Rapolą Šerną padaryti čia vieną iš tų kaune sušaudytų komunistų. Na, tai ir iš e, izaoko įsiką padarė. Šiaip jo slapyvardis Adomas buvo. Ir, ir e, Meskupas, jisai buvo na, faktiniu antru žmogum kompartijai Lietuvoje. Buvo nukentėjęs, jie bandė organizuoti po to Spartako spaustuvės sutriuškinimo literatūros leidimą Vokietijoje, Tilžėje. Na, organizavo, organizavo ir pagavo jį galų galę vokiečių gestapas. Na, žinot, ten tie nacistai labai žydus mėgo, nenužudė tik dėl to, kad jisai Lietuvos pilietis, bet dantis išdaužė, na, gražino į Lietuvą, kaip sakant. Na ir, ir, ir taip, žmogus su patirtim. E, bet Sniečkaus atsidūrė prieš tokią dilemą, jeigu jis išmeta tuos trockistus, tai ta partija, iš tos partijos lieka pora šimta žmonių ir svarbiausia, nebus paramos nei Kaune, nei pinigų, nei, nei, nei naujų žmonių. Blogai baigsis. Na ir jis to nepadaro. Už tai 38-ais LKP išmeta iš Kominterno. Kitaip tariant, priima nutarimą, kad LKP trockistinė organizacija ir su ją reikalų turėti nereikia. Ir čia nutinka du dalykai. LKP iki 40 gali vaidinti, kad jie yra tokia pati partija, kaip ir visos kitos Lietuvos partijos. Pogrindinė, komunistinė, bet jie jau viskas, jie su Sovietų sąjunga nieko bendro neturi. Baigta. Lietuviška spauda net juos ima vadinti trotskistais, va, perėmė iš, iš Maskvos kai, kai ten pabando surenkti demonstracijas Vilnių atgavus su, su Paleckiu prieš akį, tai rašo Trotskistų išpolis prieš Sovietų sąjungos, va, gerą žės, žestą Lietuvai. Na, tas išpolis, kad čia negrįžti antrą kartą, tai toks Paleckio išėjimas antras į viešumą. Pirmą kartą jis e, po Klaipėdos netekimo valstybės teatre bandė kelti triukšmą, bet ten nieks labai neišgirdo ir dėmesio neatkreipė. Na, o antrą kartą tai jau atkreipė. Ten e, atgavus Vilnių 39 e, metais, pasirašus tą prakeiktą sutartį su Stalinu, e, vyko mitingas prie karo muziejaus, o po to minė nuėjo prie prezidentūros. Na, pati idėja turėjo būti tokia komunistų, tos LKP nepriklausomos kabutėse nuo nieko, kad e, Paleckis rieš kalbą, paskatins visus, visą minę eiti prie Sovietų sąjungos ambasados dėkoti, ten padėkos, o tada jau visa minė nueis į Kauno Mitskevičiaus gatvės kalėjimą ir išvaduos visus, taip sakant, kalinius. Na, tas planas sugriuvo lygiai ties pirmo etapu, pakalbėt parėkavo Paleckis, na ir suėmė. Nelabai žinojo, ką su juo daryti, tai, tai demitravo, tai suimti galiausiai spjovė ir į Latviją išsiuntė. Vietoj Paleckio iš pradžių turėjo pasirodyti Krevė, bet nusprendė, kad ne, Krevė reikia pasaugoti rimtesniem darbam. Paleckis mažiau vertingas, paukojo jį kaip pėstininką. Tai taip, e, ir pakito LKP ten tų atsišaukimų tonas, pradėjo jie jau ten rašyti ir, ir krikdemus kreiptis, ir lietuviškai, ir čia Lietuvos nepriklausomybę ginti pradėjo, visai, nuo, nuo, ypač nuo Hitlerio, žodžiu savo atsišaukimuose be abejo. Bet ryšiai su Kominternu nutrūko, kas bjauriausia pinigai nutrūko. Prisėjo ieškoti lėšų taip, kad ten iš kokio Motėjo Šumausko du trečdalius algos atimdavo, jis labai ten ant sėkmingo metrompažo dirbo spaustuvė ir, ir gaudavo kažkokią fan, fantastinę e, su, sumą kaip tiem laikam vos ne, ne, ne 7-800 e, litų ir, ir daugumą partijai. Na, jau minėjau iš, iš kino teatro, iš įvairių verslininkų visokias dovanėlės ir dovanas linko, rinko. E, gavo pinigų iš Amerikos visokių kairiųjų, būsimas akademikas Jurginis parvežė lagaminą paslėpęs nelegaliai e, su, su na, dabartiniais pinigais išeitų apie 130 tūkstančių eurų. Na, tuomet kiek ten, jis septynis berots tūkstančius e, dolerių, ar, na, suma ne, ne, nebeprotiška, bet, bet visgi pakankama. Jo labiau, kad jie, jie tos pinigus dar ir, ir, kaip minėjau, ėmė jau nebežiūrėdami, kas, kas, kas ir duoda. Tai vėliau beje ir nutiko, kai pradėjo tą kompartiją priminėti 40-41 metais, aiškintis, paaiškėjo, kad tenai tautininkų yra keliasdešimt, tau, Lietuvių tautininkų sąjungos narių. Ir, ir pas tuos, ir pas tuos. Dar daugiau, paaiškėjo, kad yra stambių ūkininkų, kurie tam samdosi darbininkus, fabrikantų yra, na, kitaip tariant, kapitalistų ir buožių, kaip juos įvardino. Visko toj kompartijoje atsirado. Įvairių žmonių. Mm, kas anksčiau, kas vėliau, bet va, tuo metu taip. E, Sniečkus, e, Sniečko atkakliai kvietė į Maskvą, kad jis atvyktų, jisai nenorėjo baisiausiai ir galiausiai, kaip jis e, pats ten pasakė, kad laimiai jį, jį suėmė. 39 metais suėmė ir, ir Lietuvoje be abejo. Ir prie tų 15 metų dar 8 metus įdėjo, pridėjo ir pasodino į 9 fortą. Na nu, va tokia jo laimė, nes jeigu būtų uh, važiavęs į Maskvą, tai greičiausiai vienoj kamerai su angariečiu ant grindų gulėtų. E, tuo tarpu LKP mm, bet kokiam priemonėm stengiasi visgi prisigretinti prie Maskvos. Na ir Maskva suvokė, kad e, Lietuvos okupacijai šitie kompartijos reikėjo šiek tiek paramos ir pagalbos ir pasiuntė į Maskvą ne, ne, ne ką kitą po Sniečkaus suėmimo, o kompartijai ėmus e, vadovauti mano minėtą Įciką Meskupą pabaigoj 39. Na, geležinis žmogus nuvažiavo, dėl visko atgailavo, viską prisijėmė. Čia reikia tai pabrėžti, jisai žydas, jisai nuo, nuo nacijų nukentėjęs, tai jį privertė pritarti ir Bentropo Molotovo paktui, ir vis, visai draugystai Stalino su Hitleriu pritarė. E, grįžo ir vėliau jį, jį padarė dar ir Lietuvos kompartijos antruoju sekretoriumi. Nes ne lietuvis, viskas tinka, viskas gerai. Na, Sniečkus savo devintam forte ramiai ir, ir, ir sėdėjo per valdžios užgrobimas ir jungimas į Sovietų sąjungą, taip sakant, vyko su komunistų partijos dalyvavimu, ta prasme, kad jie mitingus rengdavo, ten eidavo jų atstovai pasisakyti ir kad jų atrinkti žmonės, tokie kaip Krevė ar, ar, ar tos liaudės vyriausybės, ko ne visi nariai, Kai kurių tai nieks ir nesuprato, kaip čia taip, koks nors ten Koganas sveikatos ministru pasidarė turtingas žydų gydytojas, o jisai va tuos dolerius, kuriuos atvežė Jurginis, buvo paslėpęs pas save namuose ir seife, ir, ir kada komunistam reikėdavo, juos išdavinėdavo. Na, patikimas žmogus, kaip nepaskirsi. Žemės ūkio Mickis tapo, na, jis Žemės ūkio ministerijoje dirbo, bet va toks kairiųjų įsitikinimo pritarė komunistam, nors niekam nepriklausė, bet su kažkuo kalbėjosi, kažkam patiko, gerai bus. Galvanauskas jau čia Sovietų sąjungos parekomenduotas, tapo finansų reikalų ministru. Na, Galvanauskas, kaip žinote, ir vėliau neprapuolė, jisai Lietuvių aktyvistų fronto, kai iš Lietuvos išbėgo, tapo irgi finansų skyriaus vadovą. Na, tie, tie, tiek jau to. Svarbiau gal buvo, kad 40 metų Mm, kovo 23 Kominternas priėmė nutarimą, kad e, LKP veikla yra vertinama teigiamai. Mm, kitaip tariant, e, na, Kominternas truputį suklydo. Bet Sniečkaus kažkoks reabilitavimas ir pripažinimas e, vadovo, jisai užsitęsi. Mm, prireikė Sniečkui padirbėti valstybės saugumo departamento direktorium tiesiai iš 9 forto, taip sakant, sunaikinti tą departamentą Mm, dar, na, kitaip tariant, surišo jį labai stipriai krauju. Nes per tas represijas, tai ten, man regis, ir Sniečkaus vienas iš brolių žuvo 40-41 metais, vėliau ten jo ir, ir, ir kiti broliai ir motina įsižadėjo, pasitraukė su vokiečiais ir, ir dar ten sakė, kol tas išgama Lietuvoje bus, jį ten niekad negrįž, į siūlymus sugrįžti. E, žodžiu, e, pasirodė Sniečkus kaip reikiant, kad kraujo nebijo. Ir tik tai 40 metų rūpjūčio 15 dieną, tai ta, 13 dieną LTSR priėmė į Sovietų sąjungą, o 15 dieną mm, Sniečko patvirtino LKP centro komiteto pirmuoju sekretorium. Galima sakyti, baigė jo reabilitavimą ir, ir gražino į valdžią tik patvirtint patvirtina, o šiaip tai jisai buvo iki 41 metų dar taip labai stipriai ir griežtai prižiūrimas buvusio Sovietų Sąjungos e, pasiuntinio Lietuvoje, Nikolajus Poznekovo, e, kuris Lietuvą okupavo ir jis tapo, toks buvo postas ir vėliau egzistavo, bet jokio vaidmens neturėjo. Ten buvo, buvo e, TS ir ministrų tarybos atstovas Lietuvai. Lietuva tokį patį atstovą turėjo ir, ir Maskvoje. Reikėdavo ten visokius reikalus spręsti, tai kad ne viešbučiuose trainetis, tai pasistatė savo atstovybę didžiausią ir... Na jau, o tu atstovas Vilniuje gyveno. Tai Pozniakovas, jisai ir buvo tuo didžia, didžiausiu Lietuvos gubernatorium, nes Dekanozovas, kur, Vladimiras, kurį atsiunčia Stalinas, tai iš gana trumpai tik tai kariuomenės nuginklavimas, pagrindinių veikėjų suėmimas ir berots iš čia kažką prisidirbo, kaip ten kažkaip miglotai parašė, kad uh, kažką netą sušaudė na, kažką netą sušaudė ir, ir dėl to Dekanozovo karjerą jame risti žemyn. Jis Anksčiau tai buvo iškilęs iki TSRS pasiuntinio Berlyne, ne, ne, ne, ne, ne kur kitur, iki karo pradžios. Na, o po Lietuvos jį jau ten nusintė į Gruziją, 53 metais per Berijos e, ir, ir bendrininkų teismą, ar teismo parodiją, ėmė Dekanozovą Vladimirą ir sušaudė. Na, kaip sakant, visiškai ir negaila. Nikolai Poznekovai irgi baigėsi, nei šiaip nei taip, po karo jo panaudoti nebegalėjo, 42 metais konstatavo, kad jis yra prasigėręs, moraliai ir fiziškai žlugęs ir jokiam darbui netinkantis. Va tau ir diplomatinio darbo problemos. O garsėjo sovietų ambasada Kaune savo prieimimais, degtinės upėmis ir jodąją ikrą dideliais, dideliais butelių kiekiais garsėjo. Net laikė jau tris sveikata, bet 41 metų, kas tuomet sovietmečių vyko, dar, dar Poznekovas turėjo lemiamą žodį e, visam tam, kas Lietuvoje darėsi visą Lietuvos okupavimo ir inkorporavimo istoriją aš e, nedėstysiu. Imate Lietuva 40-90 metai, ten viskas aiškiai ir suprantamai e, parašyta. Gal tik vieną atkreipti dėmesį norėčiau. Lab... E, Lietuvos okupavimas ir prarijimas Sovietų Sąjungos truputį įstrigo. Įstrigo dėl to, kad Hitleris šunybę iškretė. Jisai užėmė Paryžių ir užėmęs Paryžių paskelbė pasiūlymus taikos Britam ir, ir Prancūzam. Na ir, ir užuot Liepos kokią 22 Lietuvą paskelbti Sovietų sąjungos sudėtinę dalimi, nes delegacija tai tas liaudės Seimas iš karto pasiuntė ir, ir prašymą įstoti. Tai dar užtruko porą savaičių, kol nesulaukė atsakymo iš e, Britanijos Hitleriui, kad uh, Na, Hitlerio pasiūlymai buvo tokie nerealūs, kad ten Britai jų priimti negalėjo ir, ir nepriėmė. Taika nestojo. Bet dar kartą pasikartojo tas pats, kas nuo 38 metų kartojosi. Kuo vakaruose geriau sekėsi nacių Vokietijai, tuo rytų Europai blogiau darėsi Lietuvai. Kiekvienas Hitlerio laimėjimas reiškia, kad iki tol, iki karinė pasaulio tvarka griūna, tautų lyga griūna ir, ir kas tik tai, kas tik tai negriūna. Na taip, reiktų e, tam sėkmingam inkorporavimui, beveik e, minimaliam pasipriešinimui įtakos turėjo ir išdavystės, ir e, tos mūsų kairiosios inteligentijos susiplakimas su, su komunistais. Na, kompartijos irgi negaliu sakyti, kad nie, nie, jokios įtakos nebuvo, buvo be abejo. Bet buvo, nereiktų pamiršti ir kitko. Tai tautininkų režimo pasiekmė, kad visuomenės politinis aktyvumas paralyžiuotas – partijų vadovai tik yra tos partijų vadovus sušlavė Liepos mėnesį, suėmė ir, ir viskas baigėsi su jais. Nu, ir organizacijos, kurio, kurių veikla jau 4-5 metai jokia nevyksta, nes tautininkai jų tos veiklos neleidžia. Kas ten gali organizuotis, kaip ir ką priešintis. Vienintelį, kur kažką galėjo galbūt daryti, tai ko gero Šaulių sąjunga, bet Šaulių sąjunga pajungta karo komendantam – vadovybė skiriama valstybės ir nieko ten neatsirado. Su, sutraiškė ir sudaužė juos be, be ypatingo vargo. Vėliau jie pasirodė, bet vėl nelabai ne, ne kam rodytis buvo, nes pagrindiniai tremiamųjų kategorijos daugiausiai buvo 41 metų birželio tremimuose, tai mokytojai, aišku kodėl, ir šauliai, irgi aišku kodėl, pavojingiausi sovietiniam režimui žmonės. E, tuo tarpu dar reiktų pasakyti, kad 26 metų taikos sutartis e, dar Sleževičiaus vyriausybės parašyta, tautininkai jos nelėtė, džiaugiasi ją ir, ir toliau plėtojo puikius diplomatinius santykius su Sovietų sąjunga ir priplėtojo tie, kad 36 metais, na ir 40 e, kasgi ten buvo su jokia valstybė pasaulyje Lietuva neturėjo tokių gerų diplomatinių santykių kaip su Sovietų sąjunga. Visas įmanomas sutartis ir dėl draugystės ir dar pasirašė sutartį įsipareigojančią, kad Lietuva nedalyvaus jokiose valstybinėse sąjungose nukreiptose prieš Sovietų sąjungą. Va taip, iš karto ir... ir Ir tą dar pagilino džentelmeniškų sutarimų. Jeigu tik išgirs kokią nors informaciją, neigiamą ar, ar Sovietų sąjungai pavojingą ar dar kokią, Lietuva iš karto praneš Sovietų sąjungai. Taip, kad jeigu žiūrėti šitaip, tai 39 metų sovietinių įgulų įvedimas į Lietuvą, čia buvo tokių puikių santykių baigiamas akordas, tiesiog viršutinis torto mm, kremos sluoksnis. Ir mm, taip, įgulos buvo įvestos 15 metų, terminuotas, e, bet Lietuva įsipareigojo remti Sovietų sąjungą, bet kuriuo atveju, jeigu ją užpuls užsienio valstybę, taip nutiko, Suomija užpuolė. Na, sovietai tai bent jau pasakojo. Tas žiemos e, karas baigėsi mm, be ypatingų laimėjimų Sovietų sąjungos. Suomija atsilaikė. Na, bet Lietuva tautų lygoje, kaip ir Latvija su Estija, kuomet iškilo balsavimas dėl Sovietų Sąjungos kaip valstybės agresorės išmetimo iš e, tautų lygos, mm, susilaikė balsuojant. Tiesą sakant, galėjo Lietuvos Mm, valstybės negarbiai dar daugiau padaryti. Pagal tą sutartį karinius dalinius e, Latvijai, Estai ir Lietuviai galėjo pareikalauti, kad pasiūstų kariauti prieš e, Suomius. Na, nepareikalavo. Mm, tiek iki ausų purvė mm, Lietuvos ne, ne, neprimurgdė. E, bet kaip bebūtų. Tai gerai, tas liaudės Seimas, jisai surengiami rinkimai – Jie tokie patys kaip ir tarpukariniai, ta karinė, tasme, duoda kortelę su, su viena pavardė. Įdedi tą kortelę į, į voką ir, ir voką balsavimo metu atiduoda įmeti, įmeti urną. Čia ne tas atvejis, kai gali ten kažką išbraukti, ne, ne, prirašyti. Įsigudrino ir tai padarė, rizikuodami kortelių su išlaikrašiu, su tuo ten Melchioro putele komiksui pridėjo, pridėjo, tiesa, daugiau man regis iš tų, kur išliko, tai su Ančiuku Donaldu. Tai Melchioras Putelė ir, ir Donald Duckas, liaudės Seimo dalyviai, visiškai teisėti būtų. Už juos nuoširdžiai balsavo, be falsifikavimo. Na, o jau rezultatus paskelbė, tai, tai nebėgti, nei rėkti. 95 procentai balsavo, Iš jų 99,19 balsavo už, na ir pririnko tą liaudę Seimą, vieną vietą vieną, sugadintų beveik nėra. Tiesa, nerima, nerima čia, čia idiotizmą ir šizofreniją kėlė tai, kad poroje rinkiminių apygardų balsavo daugiau negu 100 procentų rinkėjų. Tai telšių, čia žemai čia matyt sunkoka su aritmetika, visada buvo, ypač tais laikais, ten 110 procentų balsavo. Na tai čia iš dviejų obolių pasiimk tris, vadinasi, logika. Vėliau, na, Sovietų sąjunga buvo ko ne unikali šio požiūriu, bent jau moderniais laikais tai unikali valstybė. Seniau tai, seniau tai imperijoje, ten Kinijoje laikotarpiu buvo, bet štai, Sovietų sąjunga kurį laiką buvo valstybė be istorijos. Tiesiog istorijos nemokino e, mokyklose, nebuvo istorijos fakultetų, e, istorikų nereikėjo. Partijos mokymas atstojo viską. Stalinas įsitvirtinęs valdžioje suprato, kad na, neblogai, kad idiotų karta užaugo, bet jau visiškai idiotai. Reikia kažką keisti, reikia plauti smegenis nuo mažens ir jisai 32-34 metais galų gale šiaip taip, šiaip taip išlieto gražina istorijos mokymą į mokyklas. Ypač pradinių klasių vadovėlių domėjosi, pats jį redagavo, pats ten taisė, visokių nesąmonių prirašinėjo. Po karo jisai dar tos vadovėlius taisė ir redagavo. Ir ten jau po karo reikėjo įvardinti ir Lietuvą, ir Lietuvos vaidmenį. Tai šį bei tą prirašė apie LDK, LDK kaip kovoja su kryžiuočiais. Ten, ten kažkokie fan, fantazmai, nesąmonės, nežinia kas, bet, bet parašė. Žalgirio mūšį vis tiek rusai laimėjo. Čia jau be jokių abejonių TSRS istorijai buvo to, tiek nusišnekėję iki to, to, tokių klėdesių. A, Smolensko pulkai buvo, jie va, viską ir, ir, ir laimėjo. Lietuviai su Lenkais ten šiaip pro šalį kažką ten žygiavo, darė. Bet po karo 46 metų vadovėlį, o, o tai čia tie vadovėliai ne šiaip sau, tai oficiali tiesa, vienas ir vienintelis visiems. Prieštarauti niekas negali. Nes tai parašyta, patvirtinta, viskas. Tai ten parašė, kad Lietuvoje įvyko referendumas, kuriame 98 ar kiek ten procentai dalyvavo ir 99 kablelis kažkiek tenai šimtosiam dalim nubalsavo už. Na, Lietuvo jokio referendumo nevyko. Ir rinkimas į liaudę Seimą, toj programai įstojimo į Sovietų sąjungą jų ne, nebuvo ir šūkių tokių nebuvo. Tik jau susirinkus, uh, tada atsiai demonstracija atėjęs prašo. Tiesa, Liaudės Seimas susirinko valstybiniam teatre dabar Kauno muzikiniam. Ir senoje dar niekur neįstojęs, visą laiką Stalino milžiniškas veidas, už kurio nugaros jau jie čia posėdžiauja. Išrinkta buvo 79 e, žmonės, Mm, iš 79 išrinko 79. E, rinko pagal sovietinę sistemą tokią gana gudrę ir vėliau jie, jie jau Sovietų sąjungoje tą buvo išbandę ir, ir tai tęsiasi. E, reprezentacinis toksai rinkimas. Reikia, kad būtų visų sluoksnių ir negali būti vien tik tai komunistai, tai ne, ne, ne, ne vien tik komunistai, pusė komunistų. Ir vėliau visą laiką aukščiausiose tarybose pusė būdavo komunistų. Taip, po to dar kom jaunuoliai, bet būdavo ir nepartinių, būtinai reikia, kad, kad tai būtų. Na, apie 59 iš tų 79 tokie daugiau mažiau susiję su komunistais, kiti vos neatsitiktinai papuolė, visko ten buvo. Turbūt ryškiausia tai su, su moterim nutiko, nes ten baleriną išrinko, darbininkę išrinko ir valstietę išrinko. Ir po to paaiškėjo, kad važiuojant į Maskvą tą Stalino saulę parvežti moterų nėra, ne viena iš jų ten žodžio sureksti negali. Na tai paėmė jau čia ta Lietuvoje gerai žinoma Salomėja Nerė, bet ji važiavo ne kaip Seimo įgaliotinė, ne kaip valdžios atstovė, o kaip vertėja tarsi. Na, bet va, poemą apie Staliną leido paskaityti, be vertimo pasidžiaugė visi tokiais puikiais po poezijos lietuviškos laimėjimais ir, ir tiek. E, gerai, Lietuva priima į Sovietų sąjungą, o kasgi ta Sovietų sąjunga, va, taip bendrais bruožais. Tai valstybė pretenduojanti į pasaulinį valdymą ir to neslepianti, pretenduoja ir savo simboliką, nes herbas tai žemės rutulys saulės nušviestas ir savo pavadinimu. Nes sutikit, nedaug yra valstybių, kuriuose nėra geografinio pavadinimo. Net jeigu kokią jungtinę karalystę kartais taip vadina, tai ten ta jungtinė karalystė oficialus pavadinimas su išvardinimu visų karūnų ir sostų. Ne. O Sovietų sąjunga ne, tiesiog Tarybų socialistinių respublikų sąjunga nuo 22 metų veikianti. Kur jos ribos? Na, nu, Antarktikui, Arktikai. Okeanas apriboja. Tas pats buvo įrašyta ir Sovietų sąjungos konstitucijai. Ir vėliau tai kartojama, ir stalininiai, ir brežneviniai, tai yra ir 34 ir, ir 77, kas ten įrašyta, kad Sovietų sąjungos gyventojų piliečių gali tapti bet kuris darbo žmogus pasaulyje. Jeigu darbo žmogus gali ir tapti. Na, labai norinčių eilės nestovėjo bet vienas kitas galėjo ir, ir atsirasti. Iš pradžių, iš pradžių Sovietų sąjungai, kuomet mm, baigėsi pilietinis karas, jie atima balso teisę iš e, visų buvusių. Tiesiog na, lišenės, lišonai graždanskih prav arba e, bivšai Na, jų ten neipatingai daug, bet viso Sovietų sąjungoje ten apie 4 milijonus žmonių, kurie negalėjo nei mokytis e, aukštesnėse ir aukštosiose mokyklose, nei e, tarnauti valstybės vadovaujančiose pareigose, nei būti išrinkti, nei, nei, nei renkami, va, ir, ir tokia kategorija iki 30 atsiprašau, ne, ne ketvirtais, šeštais buvo konstitucija priimta. 34 įvyko 17 partijos suvažiavimas, kuris nusprendė, kad reikia su tais lišensais baigti. Sovietų sąjungo jau socializmas ir visi yra formaliai lygus. Teisų apribojimai pasibaigė. Na ir vėliau su tais savo priešais jie formaliai visai ten susidoroti nelabai ir, ir galėjo, nelabai ir mokėjo. Daugiau visą tai darė neteisiniam priemonėm. Net savo pačių įstatymų nesilaikydami, kitaip tariant. E, paskelbė, kad baigėsi klasių kova – Na, baigėsi ir baigėsi. O kokia visuomenė? O visuomenė sugalvojo, kad yra trinarė. Sovietų sąjunga ir vėliau tą patį ir lietuviam aiškino ir nori, nenori, reikėjo tuo tikėti. Iš kogi susideda visuomenė? Iš dviejų klasių, iš darbininkų ir valstiečių. Na, valstiečiai kaime, į kolchozus su, suvaryti pusiau baudžiauninkai, o darbininkai prie savo darbovečių pririšti, mm, mm, na, nu, kas, miestų gyventojai. Nes taip jau viską sutvarkė, kad miestuose visi darbininkai, ar tu prekybai, ar tu gatvešluoji, ar, ar, ar, ar tu sanitaras ligoniniai, priklausai, nori, nenori, privalomos profsąjungos ir darbininkas. Trečia kategorija – inteligentija, ar sovietinė inteligentija. Jie nu, puikiai suprato, kad čia prakeikti buržują ne, ne, neišpjauti iki galo. Ilgą laiką persekėjo, niekino, bet galų gale pamatė, kad Bet tų išsilavinusių žmonių geležinkelį nevažiuoja, gydytis tiek pat prasmės ar gydytis ar nesigydyti. Mm, kariuomenė vėl nežino, kas darosi, ekonomika rytasi po perkūnais, tai taip, kad nori, nenori, reikėjo tuos specialistus pripažinti ne tik specialistais, bet ir atskira socialinė grupė. Ir pripažino tiesą, e, inteligentija buvo pavadinti uh, inteligentais, e, jie ne klasė, o tarp klasė. Tarp sloksnis, tiksliau. Tarp ko tas tarp sloksnis? Ogi pasirodo tarp darbininkų ir valstiečių. Na, čia jau nebėgti, ne, ne, ne, nerėkti, nes tarp darbininkų ir valstiečių tai sezoniniai migrantai. Iš miesto į kaimus dirbti arba iš, iš kaimų į miestus. Na, taip vėliau jokavo, kad taip, inteligentai yra būtent tarpsloksnis tarp darbininkų ir miestiečių, nes, e, ir, ir valstiečių, nes kolukiečiai tie kaime knisasi po žemę, e, darbininkai fabrikuose e, kalą geležį, o inteligentija jie tarp miesto ir kaimo, tai priemešio sodose vilose savo ilsisi. Galbūt, galbūt, gal ir teisybė. E, Sovietų sąjunga savo gyvavimą pirmą dešimtmetį vykdė internacionalizmo, labai griežto internacionalizmo politiką. Buvo ten už antisemitizmą mirties bausmė įvesta, vis, visokių kvalyšių prigalvota, bet e, rusus e, persekiojo, neleido įsisiautin. Stalinui įsitvirtinus valdžioj nuo 32 ir 4 metų prasidėjo Sovietų sąjungos rusifikacija. Griežta ir, galima sakyti, akla. Jeigu iki tol e, sklandė idėjos, kad reiktų pereiti prie lotyniško alfabeto, o kai kur ir perėjo Azijos valstybėse arba tos tautos, kurios iki tol jokio alfabeto neturėjo, Sibiro tautelės, tai Stalinas visą tai sunaikino, panaikino. E, Visokiam valdininkam buvo privaloma, jeigu tu atvažiuoji dirbti e, Ukrainą, išmokti ukrainiečių kalbą ir elgtis kaip ukrainietis. Prie Stalino atvirkščiai visi turėjo elgtis kaip rusai, atrodyti kaip rusai ir, ir pamiršti savo šitas e, tautinės ambicijas. Na, o rusų 39 metais Sovietų sąjungoje buvo 70 procentų. Tai dominuojant, aišku, nacija, e, pridėjus baltarusius ir ukrainiečius, tai stipriai dominuojanti, bet visgi tai ne mono nacija. Jo labiau, kad e, prasidėjo plėtimasis antro pasaulinio karo pradžioj. Baltijos šalis užgrobė, Moldavija užgrobė, e, vakarų Ukraina. Ir Sovietų sąjunga pasipildė 38 milijonais naujų gyventojų. Pasipildė, pasipildė, bet per antrą pasaulinį karą kiek prarado Sovietų sąjunga, o daugiausiai prarado, tai visgi rusų žuvo, ar, ar ukrainiečių, ar baltarusių, tų slavų tautų atstovų. Na, kiek e, žuvo, tai Stalinas paskelbė, kad negalėjo žų daugiau negu vokiečių, tai viso labo Sovietų sąjunga prarado 6 milijonus. Vėliau Hruščiovui kažkaip jau ir sąžinė neleido taip įžuliai meluoti, jam imta kalbėti apie 10 milijonų. Brežnevui valdant, e, švenčiant e, pergalės ten eilinius jubiliejus, buvo sugalvota, kad visgi žuvo 20 milijonų ir tie 20 milijonų čia jau va, žuvė, žuvė nacisto aukos ir, ir, ir kareiviai. Vėliau prie Gorbačiovo paskaičiuota, kad ne, čia sumažinti skaičiai ir viską sudėjus išeina, kad, kad žuvo 30 milijonų. Po Gorbačiovo suskaičiavo, kad na, mažiausiai 35 milijonų, gal ir 38. Žodžiu, skaičiai fantastiniai e, milžiniškos netektis ir tiesą sakant sėkminga rusifikacija ir kolonizacija po karo kad ir Baltijos šalių pasidarė labai problematiška. Nebuvo kam čia labai važiuoti ir kolonizuoti. Važiavo, važiavo, bet daugiau važiavo organizuotai tiesiog. Liepdavo 3-6 tūkstantį šeimų iš vieno ar kito regiono perkeliami Daugpilį, į Rygą, į Taliną, Lietuvos atveju greta esantį Kaliningradą. Organizuotas kolonizavimas vyko, bet neorganizuotas jis buvo gana silpnas. Tačiau rusifikacijos nenutraukė, ji, ji buvo tokia, čia dar reiktų pridėti, tai rusifikacija rusifikacijom, bet kuogi verti. Čia ne Turgenevo ir ne, ne Tolstojaus kalba, ne Puškino e, rusais. Jo labiau ne, ne stačiatikiška kultūra ar, ar caro laikų dvarininkų kultūra. Ne, čia biurokratinė rusų kalba, primityvi e, kultūra, pagrįsta sovietiniais tais ten kūriniais, idiotiškais kinofilmais. Na, reikės čia. Na, patys, matėte, užduotį turėjot e, seminarinę, pasižiūrėti, kaip tai atrodo, socialistinio realizmo pagrindais. E, ir nuo tokios rusifikacijos, tiesą sakant, ir patys rusai stipriai nukentėjo. Jų taigi viską griovė, viską naikino. Nu, sovietinė rusų kultūra, va, šitą globojo. O tą iki 17 metų į viską žiūrėjo labai ir labai neigiamai. E, taip, kad rusifikacija ir tautų susiliejimas ir nikimas Sovietų sąjungos buvo oficiali dogma, čia net, net ne dogma, te, teorija ir būsimas tikslas. Man mokykloje akis sakydavo, kad anksčiau ir vėliau visos tautos ir kalbos išnyks, komunizme jau išnyks, nebebus. O kaip kalbės visi? Kalbės tarptautinio bendravimo kalba rusiškai. Tiksliau, ne tai, kad lietuvis išžudys ten ar, ar, ar uždraus, bet namie galės kalbėtis kaip nori. Nori uzbekiškai, nori azerbaidžanietiškai. O viešumoje tik tai rusiškai. Tokie gražus edukaciniai planai. Kaip lietuviam jie patiko, tai ne ta žodis. Kaip 40-ais patiko, kaip 45-ais, kaip 90-ais. Su visom tom patirtim, su knygnešiais, su spaudos draudimu, su rusifikacija carinė. Tai čia nereikėjo būti dideliu išminčium, kad matytum, jog tęsiasi. E, tęsiasi šimtmečius e, vykusi Rusijos ekspansija į Lietuvą su tais pačiais tikslais, tik su naujom visokiausiam e, vėliavom. Na ir nori ar nenori, LKP buvo visų tų procesų dalimi. Tiesa, jie greičiau vykdytojai, nes niekas jų neklausė, ko jie čia nori. Jokios įtakos Sovietų sąjungoje jie ir neturėjo, nes maži maža organizacija. Pagaliau jie patys skaitėsi kaip TSKP sudėtinė dalim viso labo. Niek, nieko daugiau. E, iš visų ten kominformų ir, ir kominternų jie išnyko. O tiesa, ta kominformas egzistavo iki 91 metų. 144 partijas Sovietų sąjunga išlaikė finansavo, saugojo, kai, kam reikia ginklais paremdavo ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Iki yra tokia, jau ten valstybė sunku pavadinti, ramiajam vandeninę Vanuatu valstybėlė ir toj valstybėlė buvo kompartija ir, ir ta kompartija priklausė Kominformui. Na, su tuo Vanuatu tik pasveikinti reikia, o Lietuvos kompartijas jokiuose kominformuose nebuvo sudėtinė dalis. O tai reiškia, kad visi, kas atvažiuodavo į Lietuvą, automatiškai tapdavo LKP nariais, visi lietuviai išvažiavę iš Lietuvos ribų tapdavo vietinės kompartijos nariais. Prie viso tų painiavų ir grožio reiktų pridėti, kad Rusijos komunistų partijos kaip po tokios nebuvo. Tas KP tuo pačiu buvo ir Rusijos, ir, ir, ir, ir sąjungos partija. Tas pats buvo ir su Rusijos e, valstybiniais organais. Ten nebuvo nei aukščiausios tarybos, nei ministrų tarybos, nei, nei nieko nebuvo. Ir <laughs> Sovietų sąjunga tai, taip ir žlunga. Te reikėjo Rusijai savo, savo aukščiausią tarybą išrinkti, pradėti formuoti savo valdžios organus, va, Jelsiną, e, Rusijos vadovus ir Sovietų sąjunga paaiškėjo, kad o kas yra ta Sovietų sąjunga? Fikcija, oras, Kremliaus e, nomenklatūrininkų susirinkimas, nieko daugiau. Išgaravo kaip dūmas pribaigė Rusiją Sovietų sąjungą. Na, o Lietuva padėjo, padėjo be abejo. Nes kuo ilgiau čia ta komunistinė valdžia e, Lietuvoje buvo, tuo mažiau ypač išsilavinusių žmonių tikėjo bet kokiais komunizmais, bet, bet, bet kokią šviesę ateitim ir, ir e, bet kokiais, na, o, o jau apie pasaulio užkariavimo entuziastų Lietuvoje iš viso tokių nebuvo nes puikiai suvokė, kad jeigu tik pradės, tai čia baigsis tokiu brandoliniu karu, kad gal geriau ir nereikia. Na ir patys sovietai, jie, jiegi iš vienos pusės labai norėjo kuo greičiau visą pasaulį užgrobti, o iš kitos, o kam skubėti? Komunizmo, iš pradžių socializmo, vėliau komunizmo pergalė yra neišvengiama, jie apibriešta istorinio materializmo, Markso išpranašauta, ne tik Markso, ir Lenino, ir Stalino, ir eilinio po, po jų e, Sovietų sąjungos pagrindinio komunisto ir vadovą. Tai ar tu čia metais anksčiau ar vėliau, anksčiau ar vėliau kaip supuvęs vaisius nukris visos valstybės į, į komunistinę valstybių sąjungą. E, tik e, dėl taktikos sumetimo mm, e, buvo ne visai aišku, kaip greitai tai reikia padaryti. Ir tiesą sakant, krevė, jam čia buvo irgi toks surprizas, mm, kai savo atsiminimuose apie pokalbius su Molotovu, na, Molotovas apie Smetoną sakė, kad Smetona mūsų žmogus tik tai truputį, na, apsamonėjo toks, nebespėjo pagal laiką suktis. Na, o tikėjosi, kad e, gaus Lietuva tokios pseudo nepriklausomos valstybės statuso, nebus įtraukta į Sovietų sąjungą. Na, be reikalo tikėjosi, įtraukė. O šiaip recedentų buvo, tai buvo kurį laiką, tiesa irgi praryta ir aneksuota tolimųjų rytų respublika, beveik 3 metus 20-23 metais su Vladivostokio sostinė. Buvo Mongolijos nepriklausoma irgi socialistinė, visokia liaudės ten demokratinė respublika, Sovietų sąjungos satelitinė absoliučiai išlaikoma, bet nepriklausoma. Kurį laiką iki 32-4 metų buvo Tuvos arba Tyvos irgi respublika. Tiesa, ji nedidelė ten Azijoje tokia okupavo, sunaikino, nebeliko. Su sovietiniu respublikų savarankiškumu na, abejonių kėlė, nes labai jau lengvai ją sukurdavo ir labai lengvai e, šardydavo, ir sienas kaitaliojo gana, gana lengvai. Nu, Sakykime, okupavo Kaukazo valstybės ir sukūrė vieną už Kaukazės sąjunginę respubliką. Po to pamatė, kad ten armėnai su azerbaidžaniečiais, kaip ir dabar gerklės perpjaut pasiryžę, suskaldė į tris. Azerbaidžano, Gruzijos ir Armenijos, bet kaip suskaldėm, nežiūrėdami etninių ribų, na, paliko užtaisytą miną. Buvo Turkestano Respublika, iš pradžių kaip ir Rusija sudėti, po to nepriklausoma ir ta Turkestano Respublika užkariavo dvi vasalinės Rusijos imperijos uh, e, Hyvos Hanatą ir, ir Buharos Emiratą. Tiesiog įžuliai okupavo e, ir sujungė, prijungė, su, suformavo iš jų ir Turkestano gabalų Uzbe, Uzbekijoje, Uzbekistaną. Po to pažiūrėjo, pažiūrėjo į tą Turkestaną, a, e, nusprendė, kad reikia Tadžikiją 29 metais uh, sukurti. 36 jau, kaip minėjau, suskaldė Užkaukazės Respubliką į tris sudėdamas dalis. Ir dar uh, Turk, Turkestaną galutinai palaidojo, sukūrė Kazakstaną, Kirgistaną ir Turkmeniją. E, su Baltarusijos sienom irgi dirbo intensyviai. Iš pradžių, kai sukūrė pusantro milijono gyventojų, buvo pabaigoje Rusijos gabalus prijunginėjo, Lenkijos Lietuvos etnografinės, e, sulipino 9 milijonų e, respubliką. Na, Ukraina su Krymu, patys žinote tą istoriją, Hruščiovas po karo paėmė ir, ir Krymą prijungė prie Ukrainos, nes ten frontas pirmin atgal vos ne keturis metus ir, ir taip viskas nusiaupta, tai va, ukrainiečiai galės ir atstatinėti Krymą. Atstatė ant savo galvos. E, žodžiu, su demografiniam sienom ir statusu buvo labai blogai, o ypač e, blogai buvo su 16 Respublika. E, tai yra mm, Karelijos Suomijos Respublika. Dabartinė Karelijos autonominės rytis Rusijai. Jos Respublikos pagrindu, aišku, ir norėjo už, užpulti Suomiją, prijungti ir padaryti vieną didelę sovietinę, sovietinę Suomiją. Nepavyko nepavykus, e, po karo ten vyko Leningrado to, to, tokia byla ir procesai, naikino vietinius veikėjus, sunaikino ir, ir, ir tos Respublikos vadovybę. Sunaikinus e, nusprendė ir statusą pažeminti. Ten lagerių ir, ir pramonės e, kūrimo ir plėtro šiaurėje dėka privežė daugybę rusų. Suomis atvirkščiai iš, išgrūdo, ką, ką į Sibiro lagerius, o ką leido į Suomiją sugrįžti. Taip, kad kaip jokavo tenai liko m, mm, toj Fino Karelijos mm, ar Suomi Karelijos Respublikoje tik du Finai. Vienas Finkelšteinas, o kitas finansų inspektorius. Na tai taip, sunaikino. Bet pavyzdys visiems kitiem liko. Visos Sovietų sąjungos, sąjunginės Respublikos, jos tą e, atveju 46 metų sunaikinimą atsiminė. Ir visos bijojo, kad Sovietų sąjunga nesugalvotų naujų tokių išsidirbinėjimo, o sugalvodavo. Hruščiovas ten su savo neiškiom reformom nežinia ką komunizmo progą galėjo padaryti ir Sovietų sąjungos pabaigoje va, tikrai kraujo upės būtų išliejęs Andropovas. Spėjo numirti, bet jo idėjas buvo suskaldyti Sovietų sąjungą kaip Amerikos valstijas į atskiras administracinius vienetus, nieko bendro neturinčius uh, tautiškumu. Tai kadangi pradėjo nuo, nuo vakarinių sienų, Tai ten akademiko Arbatovo jisai tame dalyvavo liūdėjimu. Tai žinot, kas būtų iš Lietuvos? E, būtų sujungę Kaliningrado sritį, gabalą Žemaitijos ir Kuršą į vieną. E, po to e, Daugpilis, Vilnius ir Gardinas kita būtų. Na, o čia, kaip suprantu, Kaunas prie Rygos prijungtas ar, ar kaip. Na, Lietuvos neliktų, fiziškai neliktų. Mm, ką ten būtų padarę su, su Centrinė Azija ir, ir, ir su Kaukazu, Ir kas e, Sovietų sąjungai žlugus, jeigu va tokia sistema ilgiau pagi, būtų pagyvavusi, nutiktų. Na, tai galima tik įsivaizduoti. Bet toks raižymas jis reikštų, kad lietuviai sudarytų tose sritise mažumą, visur e, šnekėtų ir valdytų rusai, ir, ir tautiškumas Sovietų sąjungoje būtų palaidotas. Na, kaip minėjau, ačiū Dievui, nesveikos kepenis e, nusintė Andropovą ten, kur jam ir vieta. O, mm, formaliai viso to Mm, sąjunginių respublikų statuso nepanaikino. Bet Perrašinėjant konstituciją 77 metais statusas buvo pakeistas. Jeigu toj stalininiai konstitucijai buvo rašoma, kad e, sąjunginės respublikos sudaro sutartis viena su kita – Lietuva su kitom 15 respublikų ir sudaro sutartį. Tai Brežneviniai konstitucijai buvo įrašyta, kad sutartis sudaroma su Sovietų sąjunga, su TSRS centru. Įtvirtino, taip sakant, tai, tai, tai kas ir buvo. E, Konstitucijoje buvo įrašyta teisė respublikom laisvai atsiskirti, kaip ir įstoti. Tai tiesą sakant, Lietuva 88, 9, 90, 90 pirmais net metais iki antrų ir tuo ir rėmėsi. Atleiskit, jūsų pagrindinėme statymė parašyta, laisvai gali įstoti. Mes laisvai, na, kaip ten laisvai su tuo liaudės Seimu įstojom, mes dabar, va, mūsų Seimas, aukščiausia taryba nubalsavo, kad mes įstojom. Ir reikėt visi konstitucijos skaityti nelabai ką turėjo tai atsakyti. Gorbačiovas bandė greitai sukurpti e, išstojimo iš TSRS įstatymą, kuris buvo visiškai idiotiškas, nes ten išstojant turi gražinti viską, ką tau davė, po to kiekviena respublika surenti referendumą, kad sutinka su tavo išėjimu. Čia referendumų kažkokią seriją turi, užtrunka tai dešimtmečius. E, bandė sukurti, bet Lietuva paskelbė anksčiau nepriklausomybę, čia dėl to būtent kovo 11 vos nenaktį, nes e, Maskvoje susirinkęs liaudės deputatų suvažiavimas būtų ta išstojimo įstatymą prieėmęs. Spėjo Lietuvą. Na, išstojom, aišku, ne, ne, ne dėl Gorbačiovo geranorystės, o dėl Sovietų Sąjungos žlugimo po rūpjūčio pučio. Bet tas va, juridinis aspektas jis buvo ir valdžių respublikų, sąjunginių respublikų suverenumas, jis buvo pakankamai svarbiu. Kuomet tokį suverenumą suteikė, sovietai nesitikėjo, kad iš viso kas nors tą konstituciją remsis ir, ir, ir kad ji iš viso ką nors reiškia, išskyrus akių muilinimą visokiem naiviem vakariečiam. Nes taip, ta Stalino konstitucija, tai pažadų rinkinys ir bet kam galėjo paaiškinti, pas mus gi respublika. Renkame, visur renkame. Renkame vietos tarybas, renkame miestų tarybas, renkam sričių tarybas, autonominių respublikų, respublikų tarybas ir Sovietų sąjungos deputatų suvažiavimą. Dviejų rūmų beje. Vienas pagal gyventojų skaičių, kitas pa, pa, pagal administracinius vienetus. Va, Tiesa, natūralus klausimas, o kas čia prezidentas? Na, yra, yra ten kažkoks aukščiausios tarybos, prezidiumo pirmininkas, niekas jo dažniausiai nežinodavo, niekam jis neįdomus, nes visi, visos tos tarybos jos nedirbama per, permanentiškai. Tai jeigu Smetonos saudo Seimas dirba penkis mėnesius, tai sovietinis, sovietinė aukščiausia taryba Lietuvoje dirbo, na, kiek jie ten dirbo, penkias dienas per metus. Pavasarį ir rudenį susirinkdavo po 2-3 dienas. Suvažiavimas taip pat, rudens e, sesija dar tenai savaitę gal dirba per metus. Suvažiuodavo, vienbalsiai nubalsuodavo, iš anksto parengti įstatymų projektai, nutarimai, paskirimai, greitai, greitai, greitai viską apiformino ir išsiskirsti. Priklausimas, buvimas deputatų, na, teikdavo tam tikrų privilegijų, tai buvo greičiau tokia apdovanojimo forma. Va, nuvažiuosi į Maskvą, bufete skaniai pavalgysi. Arba atvažiuosi į Vilnių, galėsi deficitinių prekių nusipirkti. Na, ženklelį įsiseksi. E, deputatam e, eismas ten visoks e, su lengvatom nemokamas ir, ir panašiai. Yra privilegijų buvo, taip. Bet tos privilegijos baigėsi tuo, kad tie išrinkti liaudės deputatai pagal konstituciją nieko realiai nevaldė. Na ir tas liaudės Seimas jisgi kaip susirinko, nubalsavo rūpjūčio mėnesį, priėmė LTSR, nuo TSR nurašytą iš, iš esmės konstituciją, kurį beje įtvirtino simbolikos pakeitimą, internacionalas himnas, raudona vėliava su, vėliu, su raudo, geltona auksinė žvaigždė ir užrašo LTSR lietuviškai ir rusiškai. E, na ir kalbas įtvirtino dvi valstybinės lietuvių ir rusų kalbas. Daugiau ten jokių skirtumų nuo, nuo TSRS konstitucijos ypatingų e, nebuvo. Ta konstitucija kaitalioja laikui bėgant, bet kaip minėjau, iki 77-ųjų, iki Brežnevinės konstitucijos, o ją remiantis 78-ais Lietuvos konstitucija, jokių ten grandiozinių permainų nebuvo. O tos permainos 78 metų konstitucijoje buvo grandiozinės tokios, kad Gruzijoje vos ten sukilimas nekilo. Nesugalvojo, kad reikia išbraukti iš viso valstybinę kalbą, kad neminėtų jos. Tai va, 78-ais lietuvių kalba išnyko LTSR kaip valstybinė kalba. Nėra. Gruzija, e, jie kažkaip rimčiau tas konstitucijas žiūrėjo ir ten tiesiog visa valstybė išėjo į gatves ir, ir nusprendė Maskvoje numot ranką, būtent vienintelės Gruzijos konstitucijoje išliko, kad e, gruzinų kalba yra valstybinė e, Gruzijos e, Sovietų socialistinės respublikos kalba. Visose kitose užuominas apie valstybinę kalbą panaikina. Už tai atsirado uh, Vienas ir iš viso, vienas ir vienintelis straipsnis, kuris, e, kurio remiantis demagogiškai bandė įrodinėti, kad komunistų partija turi teisę valdyti šitą valstybę. Tai vadinama šeštas konstitucijos straipsnis ir tam šeštam straipsnė buvo parašyta, kad komunistų partija yra visuomenės nukreipiančioji jėga. Nei daug, nei mažai. Čia juridinių terminų srity absoliutus kažkoks oksimoronas. Visuotinė traukos e, jėga, Newtono dėsnis yra visuotinis nukreipiantis. Aš asmeniškai galiu pasiskelbti, kad esu Europos kultūrą nukreipianti jėga. Ir ką? Ir nieko. Kitaip tariant, panieka įstatymam, panieka tai valstybės aparatui ir panieka net įstatymų leidžiamiesiam organam buvo akivaizdi. E, kaip ir spjovimas į respublikų suverenumą. Ir tai galų galia iš tiesų kainavo Sovietų Sąjungai jos ateitį.